Gurekin, eh, Maika Bruz, eta ez beko diokolaria eta lehenik atxaldeon zuri, Maika? Bai, atxaldeon. Beraz, garaipena, eh, atzo, lortu duzue, finalerdia, Romainaren kontra eh, eta finalerat, sailkatu zirezte, beraz, alduden, den eh, maiatzaren iruan diokatuko duzue tolosaren kontra. Bo, lehenik, Romainaren kontrako partida hori nola joan da, ikusten dutalarik emaitza, tinko-tinkoa izan da, eh? bederatzi pundu batez bakarrik sailkatu ziste finalerat. Bai, biziki biziki zaila izan da. Eh, lehenik biziki biziki, biziki izan da izkira. Uh, eh, lehen den moralian... Uh, eh, Oia, lehen gintugu kristan uh, utxak. Omakatu dugu lehen entxegoa amarri minutetan, eman berriz indarra jaitekoa, eta gero ahun gaizki segitu dugu. Eta markatu dugu bigarrena, iroita emeletzi garrenean, eta hor bukatu dugu eh, uh, <laughs> matza. Eh, beldurtu ziste, izan da memento bat, uh, nun pentsatu duzuen, et zineztela aintzinea joiten alko? Uh, bai, en ustez bat zentzat bai, ez berdin ez oitasuan fini arbitrok uh, uh, bukaera sistu egin arte. Ados. Bo, jomaina talde hori ere, ezagutzen zenuten, ongi? Ba, jamen urtean eh, zuten eta hiru aldiz uh, irabazi zuten, menan eh, uh, aiek segur ziren gure kontra iraziko zutela biziki emaitza txipe egin baitugu jo, jamen uh, pendula hiru haste uh, laurdenetan uh, kontra, menan, Guk irazi dugu eta jentzat pi <laughs> Ara, erran duzu, eh? entxegu guti izan dira, bi bakarrik, eh, erran nahi duela bai. ere, tinko-tinko zineztela bitaldeak. Ah, bai, biziki tinko, uh, eh, berro eragirona dut Bo, azkenean, eh, lortu duzue, zer pasatu da, azken sistua entzun duzuelarik, arbitroak partidaren bukaera xistukatu duelarik, nola erreakzionatu duzue? Ba, Denako juka, jauzika, egarren <laughs> usotan hartzen denako biziki kontent. Finalean, hori duzu ez dakit, finalean gira, jupi? <laughs> bai, hori da. <laughs> Alda gareta, izan gira kantuz, da, ba, bo kanpoan ere, minan... Bon, ordoan, finalean zireztela, tolosaren kontra, hariko zirezte bai. den eh, igandean. Bon, Jadanik, eh, gure gomita izan baitzira behin baino gehiagotan, erran adiguzu, eh? tolosako talde hori da zuen mamu beltza, eh, uste dute? Bai, hori da. <laughs> Eh, Horroite lazen aldi guzu, eh, zendako? Ez dira, biziki gardiak aien jokoan, uh, eh, bora, ez dira, zute rubia jokatzen uh, eh, gardiki. Bortitzak, atxe maiten dituzu? Bai, bai, biziki bortitzak dira. Beraz, lehenen, eh, lehenaren kontraritzea finala, pentsatzen dut, eh, zuentzat importanta dela, baduzu, baduzue gainera zerbait talde horrekin, eh, lehia azkaja, nola prestatuko duzue finala ondia? Deia, deia biartik gira prestatzen, entrenamenduan, eh, eta badu, oino, indarriago, zelen urtan ere finala jen zena, beraz, Fundu bat ez irazitzen jame horretan, azen ustaz nahiko dute ariak aurten irabazi, eta guk ere nahiko, nahiko, nahiko ginuke digarren aldiko irabazi, daz. Zain da izanen da den ustaz, egan bon, kustiko. Eh, nun jokatzen da, partida? Normalki, tarbesa, tarbesa inguruan Baina uh, gure gaztak ere, deko eh, gaztak finalan diren ere berrik gunean, entzatuko gira matza ber, uh, ber lekoa nukaitea. Eta eh, ez dakik usogera nun. Habe, ah, azte untan finkatuko da lekoa. Bai, bai bai. Ara, gazteak ere janduzu finalean, eh, zer du uh, bai talde horrek, uh, eh, olako emaitza bikainak egiteko? <laughs> ba, ez dakit, aurten, ahi biziki, bai honen ere, uh, bi, bi taldeak finalean zirana, eta, bon, ez dakit. <laughs> Ba, entrenatzailetik heldu da, edo, ba, bada, entrenatzaile talde bat, edo zuek ere, zuen artean, baduzue aheman eh, bikain bat, hola? Ba, e, nustoz, bora, bora bai, eh, eh, bai entrenatzailean aletik, eta ere, le, lehenik, jokola, jokola talde bat zelentzen gira, eta laguntalde bat, beraz, horrek ere laguntzen du. Mm Ara, behaz, eh, eta finala hori irabazten bali maduzue, ondotik, eh, ze pasatzen da? E, bai, eta sortzilea igotzea, bada, matxa, matxa da eta hori eta eke gero, bai, atzaren amajean. Maiatzaren amajean, beraz, biziki bai. pasatzen da hor, maiatzeko haste buru horiek, konzentratuak bai. izanen ditu zue, eta garaipenean? Be, espero dut bai, atz. <laughs> Hala, zuen elburua da ere, top sortzilea tigotzea? Ba, ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Mm Lehenik bat dugu aldan azteko finala, finala irabazi, eta gero zunako ez, uh, mm. mazde Ados, eta zuen zue lekoa ikusten duzue, top sortzi hortan, lehen mailan? Bai, bai, bai. Mm -hmm. Fisikoki eta prestzirezte beraz, uh, eh, oberenak uh, eh, lehiatzeko? Ba, en ustez, zailagoa izanen da, beren, bon. Entrenan pixkaldi gurekin, en ustez, uh, eh, posibilizanen da. Berriziteko uh, eh, maiatzaren iruan, elduen igandean izanen den finalerat, uh, nola pasatuko da, sustengu talde bat ginen da, zuekin agian, finala horren segitzerat? Ba, bai, agian, agian. Baina, izanela, segurazki autobusak uh, antolatuak izanen dira bai amatik egiteko. Uh, Ados. Olenik ba, behar dugu ikusi uh, nuari girean, eta horren arra autobusak eh, antolatuko dituzte segurazki. Bo, jakinean atxikiko gaituzu, eh? Bai, bai, bai. Bo, eta zer desiratzen aldizuegu beraz? Aste entrenamendu azkar bat eta garaipen polit bat, heldu den igandean? Hori bera, hori bera. <laughs> Bo, eta bi hitzez bukatzeko zurekin maika, um, final irabazieta, ospatu ote duzue ere Nafarroaren egunean, zu Nafartaja baitzira maika, <laughs> nola pasatu da garaipen horren ospatzea? Be, ez enetzat bizipuntza, nafruan egun eraginez, eta ospatu dut behar zen bezala. Ara, eta uste dut goizuntan ere lanean zinela garbitzen? Bai, bai, goizuntan horrein e horrein ba, lan <laughs> fisikoa hor ere, beraz, entrenamendu gixako zerbait, eh? garbiketa egiten bai gorin. Bai, bai. <laughs> Azteko batzuek, mil esker gure galdereri erantzuteagatik eta zueri e pentsatuko dugu, aldu den igandean. Mintza, mil esker.